Ինչպես ասել է Թեոֆրաստոսը, ժամանակը բոլոր գանձերից ամենաթանկարժեքն է։ Ոստի պետք է ժամանակն օգտագործել արդյունավետ եւ նպատակային։ Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Այսօր հունիսի 7-ն է, օրը 5 շաբթի։ Օրվա հաճելի շարունակություն եւ բարձր տրամադրություն ենք մաղթում ձեզ։ Ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ մեր ծրագրում։ Պետական միասնական քննությունների մեկնարկի մասին կտեղականակ Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեից։ Զումբա լատինոամերիկյան պարերի խումբը շուրջ 1 տարի է գործում է Ստեփանակերտում։ Գրանցած արդյունքների մասին զրույցով Անահիտ Միրզոյանի հյուրն է խմբի մարզիչ Լարիսա Ենգիբարյանը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից, ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանցնանում հունիսի 7-ը պատմության տարեգրության մեջ կտեղեկանա կորացույցից։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վաննովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Հանրապետությունում վաղվանից կմեկնարկեն պետական միասնական քննությունները։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Մետաքսե Հակոբյանի հաղորդմամբ այդ նպատակով Ստեփանակերտում արդեն կահավորվել են երկու քննական կենտրոններ։ Վաղը դիմորդները քննություն կհանձնեն աշխարհագրություն, կենսաբանություն եւ համաշխարհային պատմություն առարկաներից։ Ի դեպ, այս առարկաներից քննություն հանձնող դիմորդների գերակշիռ մեծամասնությունը պատրաստվում է ընդունվել բժշկական համալսարան։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի պատասխանատուն անդրադարձավ նաեւ ի տարբերություն նախորդ տարիների այս ուսումնական տարում պետական միասնական քաղաքական քննությունների ժամանակացույցի փոփոխման պատճառներին։ Կահավորվել են արդեն երկու քննական կենտրոն, համար երկու հիմնական դպրոցը եւ համար 11 ավագ դպրոցն են լինելու քննական կենտրոններ։ Համար երկու հիմնական դպրոցում անցեկացվելու կենսաբանություն առարկայի միասնական քննությունը, ունենք թվով 55 դիմորդ, իսկ 11-րդ ավագ դպրոցում անց են կանցվելու աշխարհագրություն եւ համաշխարհային պատմություն, աշխարհագրությունից ունենք 16 դիմորդ, համաշխարհային պատմությունից 10 դիմորդ քննություն հանձնողները ինչ մասնագիտություններով կարող են գնալ։ Կենսաբանություն հանձնողները հիմնական մասը ուզում են բժիշկ դառնալ։ Հայտագրված են բժշկական համալսարանի համար այս տարի իմիջիայլոց աննախադեպ է ցանկացողների քանակը հիմնականում բժշկական համալսարան գնացողներն են, կան նաև կենսաբանության ֆակուլտետ դիմողներ, կան նաև քիմիական ֆակուլտետ դիմողներ։ Կենսաբանություն առական հանձնելով կարող են նաև ընդունվել հոգեբանության ֆակուլտետ, եթե անվճար հիմունքներով են ուզում սովորել։ Քննության կարգը ինչպես է ինչ որ բաներ փոխվել են, թե նույնն է մնացել եւ ինչ է դա իրենից ենթադրում։ Արդեն 11 տարի է ինչ գնահատման տեստավորման կենտրոնը իրականացնում է ավարտական եւ միասնական քննությունները եւ այս տարիների փորձը ցույց տվեց, որ սա կայացած մեթոդ է զուտ հենց օբյեկտիվությունից ելնելով, որ բոլոր դիմորդները գտնվում են հավասար դաշտում։ Կարծես թե այս տարի նախորդ տարիների համեմատ մի փոքր ուշացավ մեկնարկը քննությունների։ Նախապես արդեն բոլորը ստացել էինք նախարարի հրամանով եւ այստեղ եւ Հայաստանում, հա, որ սկսվելու է ոնց որ միշտ ոնց որ 10 տարի է եղել, հունիսի 1-ից, միշտ մեկնարկը հունիսի 1-ից է եղել քննությունների։ Այս տարի մեզ համար էլ անսպասելի մեկ շաբաթով հետաձգվեց, պատճառը եղել էր Հայաստանում շատ դիմորդների խնդրանք, պահանջ, առաջարկը կապված ապրիլյան դեպքերի հետ, իրենք չեն կարողացել լավ պարապեն, հա, պատրաստվեն։ Չնայած գիտեք հակասական էին մտքերը, ես մի փոքր ինքր կփորձեմ հիմա անկեղծանալ, որովհետև մենք բնականաբար Հայաստանի նոր իշխանությունները այլ տարբերակ չունեին ու բնականաբար իրենք պիտի հետաձգեին մի շաբաթով, որովհետև դա արդարացի պահանջ էր, որտեղ այդ դիմորդները եւս մեղավոր չէին, որ իրենք ենթադրենք ինչ որ որոշ ժամանակով պարզապես չէին կարողացել հասնել իրենց կրկնուսույցներին։ Բայց այստեղ դա մեկ ուրիշ հարց էր առաջացնում, որ վերջապես բոլորս տեսանք, որ մեր դիմորդները, մեր շրջանավարտները ամեն դեպքում կրկնուսույցների կարիքը ունեն, հիմա ավելի շատ ունեն, քան ունեցել են առաջ եւ նույնիսկ այդ 10 օր կամ 2 շաբաթը իրենց ահագին հետ տարավ, ինչի պատճառով իրենք խնդրեցին, որ անպայման հետաձգվեն քննությունները, որովհետեւ իրենք կարողանան։ Այսինքն այստեղ հորից հասկացանք, որ զուտ խնդիրը որ 12 ամյա համակարգը նպատակ ինչի ծառայում։ Ցավոք չի ծառայում, չնայած ինքը որպես այդպեսին իդեալական, ինքը շատ լավ գաղափարներ ունի։ Ես չգիտեմ կայացման փուլում է թե ոչ, բայց դեռ հաստատ չի կայացել 12 ամյա կրթություն։ Երևանը։ Նշենք նաև, որ քննության արդյունքները կհրապարակվեն 5 օր հետո։ Դրանք փակցված կլինեն քննակենտրոններում եւ գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի կայքեջում։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Стучала и тебе одной поверила И почему же ты забрала то, что мне сама доверила? Счастье было так возможно, почему ты не поверила? Знаешь, без твоей улыбки я, наверное, сойду с ума Слышишь, я кричу мной так больно Я на край земли лететь готов Чтоб одною тобою согреться От а тебя мне никуда не деться կյանքում ունես դու հիշելու մի բան Էտա իրական, էտա իրական, օ Լիքը իրադարձություն փոխել է ուղությունը Քո կյանքի ու քեզ բերել այնտեղ, որտեղ հիմա դու կաս Նախորոք գծած ենթագիտակցությունդ որոշելա ինչ ուտես, ինչ անես ու ուր գնաս Թվում է սա հեշտ է ու պետք չի խառնվել Քո փոխարեն արածը պետք չի դիմադրել Պարզա Քեզ մատուցում են ֆարս Եթե դուրս չգաս քանի անտրակտա մեջ կմնաս Ամեն ինչը ժամանակավոր է քո Բարդ հասկանալ թե ինչն է կարևոր Թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան Էտա իրական, էտա իրական Ամեն ինչը ժամանակավոր է քո Բարդ հասկանալ թե ինչն է կարևոր կյանքում ունես դու հիշելու մի բան Հետա իրական, հետա իրական Ու թե ամեն գիշեր տանջի քեզ խիղճը Որ անում ես են իս չի տանում սիրտըդ Մտքում մտքեզ ատես, փնտրում ես մեղադրես Ցավացնես, պարզապես խապես թե ամենի ինչ նենցա ոնց որ պետք է նենցա ոնց որ կա լիքը մարդ կա մոռացվել է լիքը մարդ կա կամ չկա ու մի քանի հոգի շնչում են քո կողքին սուսուփու սպասում քո հերթա փոխին ամեն ինչը ժամանակավոր է քո բարդ հասկանալ թե ինչն է կարևոր թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական, օ ամեն ինչը ժամանակավոր է քո Բարդ հասկանալ թե ինչն է կարևոր Թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան Էտա իրական, էտա իրական, օ Շարունակում ենք եթերաժամը բարեկամներ։ Այժմ առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Հունիսի 6-ին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը մեկնարկել է Խաչատրյանի 14-րդ միջազգային մրցույթը։ Մրցույթի մասնակիցները, ժյուրիի անդամները եւ հյուրերն օրը սկսեցին այցելելով Կոմիտասի անվան Պանթեոն եւ ծաղիկներ խոնարելով հայ մեծ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի շիրիմին։ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում էլ տեղի ունեցավ մամուլի ասուլիս նվիրված մրցույթի մեկնարկին։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի տեղակալ Ներսես Տեր Վարդանյանը նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության նախարարության աջակցությունը մրցույթին պատահական չէ։ Մրցույթի պատմության 14 տարիները ըստ փոխնախարարի երաժշտարվեստի ոլորտում լրջագույն դերակատարման մասին են խոսում։ Մեզ համար շատ կարևոր է մրցույթի միջոցով Խաչատրյանական արվեստի հանրահրճակումը։ Արամ Խաչատրյանը ճանաչված լինելով որպես համաշխարհային դասական հայտնի է հիմնականում իր մի քանի ստեղծագործություններով եւ այս ստուգատեսն առիթ է որպեսի հայ եւ արտասահմանցի կատարողների մրցույթի մասնակիցների միջոցով տարբեր բեմերում հետագայում կատարվի Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը Այս տարիների ընթացքում մրցույթին մոտ 1000 հայտատու են ունեցել։ Սա նշանակում է, որ առնվազն 1000 մարդ սովորել է Արամ Խաչատրյանի որևէ ստեղծագործություն, ասաց փոխնախարարը։ Խաչատրյանի 14-րդ միջազգային մրցույթը անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տիկին Նունե Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո։ Մրցույթը կյանքի է կոչվում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամի եւ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Մրցույթի գլխավոր գործընկերներն են ԱՊՀ հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տիկին Աննա Հակոբյանի, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի ու Տիկին Նունե Սարգսյանի հետ ներկայ է գտնվել Արամ Խաչատրյանի 14-րդ միջազգային մրցույթի բացման արարողությանը։ Համերգային ծրագրով մրցույթի պաշտոնական նվագախմբի Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ հանդես է եկել թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը, ով կատարել է Խաչատրյանի կոնցերտ Ռապսոդիան։ Thank you. Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում բացվել է լեհական օղու աշխարհում առաջին թանգարանը։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովստին։ Նշվում է, որ թանգարանը գտնվում է հնագույն շենքում, որտեղ 19-րդ դարում օղու գործարանն էր տեղակայված։ Թանգարանում ներկայացվում է օղու արտադրության պատմությունն ու ավանդույթները։ Թանգարանում պլանավորում են տարբեր էքսկուրսիաներ անցկացնել, համատեղելով դրանք տարբեր շնորհանդեսների եւ օղու համտեսների հետ։ Մոտակայքում ռեստորան է գործում, որտեղ կարելի է իսկական լեհական օղի եւ ավանդական լեհական ուտեստներ փորձել։ Լեհական օղի ասոցիացիայի նախագահ Անջեյ Շումովսկու խոսքով թանգարանը բացվել է, քանի որ Լեհաստանում օղու արտադրության դարավոր ավանդույթներ կան եւ այժմ այն նույնպես շարունակում է ակտիվորեն արտադրվել։ Լեհաստանն օղու հայրենիքն է, ծննդավայրը, առաջին մատակարարը Եվրոպական միությունում եւ 4-րդն աշխարհում, ասել է Շումովսկին։ 83 տարեկանում կյանքից հեռացել է խորհրդային կինոյի ամենահայտնի դեմքերից մեկը՝ ռեժիսոր, սցենարիստ Կիրա Մուրատովան։ Ինչպես նշում է Gazeta.ru-ն, մահվան լուրը հայտնել է ռեժիսորի ամուսինը Եվգենի Գոլուբենկոն։ Մուրատովայի մահվան մանրամասները դեռևս հայտնի չեն։ Հիշեցնենք, որ Մուրատովան ծնվել է 1934 թվականի նոյեմբերի 5-ին Մոլդովական Սորոկի քաղաքում։ Ուկրաինական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստուհու լավագույն ֆիլմերից են «Կտրուկ Զարիթափի մոտ», «Մեր ազնիվ հացը», «Կարճ հանդիպումներ», «Երկար լարեր», «Ճանաչելով աշխարը», «Գորշ քարերի մեջ», «Ճակատագրի փոփոխություն», «Ասթենիկ համախտանիշ»։ 2017 թվականին Մուրատովան հայտարարել էր կինոարվեստից հեռանալու մասին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Ահա մեր տան նոր բնակիչը, նրա ուրախ ու քաղցր ճիճը շունչ տվեց լցեց իր սիրով իմ սրտի լիճը կյանք եկավ իմ առաջնեկը հիմա ունեմ իմ առաջմեկը ով փոխեց օրը իմ ու տվեց մի նոր իմ ազգյանքին քո անուշանուշ ծիծաղը արևոտաչ երիտ խաղը տեսնելով ես մանկանում եմ քեզանով երջանկանում եմ քո ես իմ սրտի կտորը տոն է իմ ամեն մի օրը cigar Շարունակում ենք եթերը։ Այժմ լսեք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեն։ Այսօր աշխարհում ավելանում է առողջ ապրելակերպին հետևողների թիվը։ Դա ոչ այնքան հեշտ, բայց անհրաժեշտ գործընթաց է։ Հատկապես հայերիս մոտ ոչ այնքան հեշտ։ Մենք սիրում ենք առատ ու առանց ժամային սահմանափակումների սնվել, իսկ ֆիզիկական пассивության հետ համադրումը հետագայում հանգեցնում է առողջական լուրջ խնդիրների։ Նման խնդիրները կանխելու նաև արդեն հավաքած ավելորդ քաշի դեմ պայքարելու նպատակով Ստեփանակերտում մոտ 1 տարի առաջ բացվել է Զումբա լատինոամերիկյան սպորտային պարերի խումբը։ Այդ կար ժամանակահատվածի համար հաջողություններն ակնհայտ են։ Խմբերի քանակն ավելացել է, կան արդյունքներ։ Խմբի մարզիչ Լարիսա Ենգիբարյանին կրկին զրույցի են հրավիրել։ Նա անթակույցը պարտությամբ է պատմում մարզուհիների դժվարությամբ հասած հաջողությունների մասին։ Thank you. Լարիսա, ուրախ եմ կրկին քեզ ողջունել մեր տաղավարում։ Մենք հանդիպել ենք գրեթե 1 տարի առաջ, երբ Ստեփանակերտում դեռ նոր պետք է բացվեր Զումբա բարի խումբը, ինչը նորություն էր մեր իրականության մեջ։ Այսօր արդեն բավական մեծ հաջողություններ է գրանցել, խմբերի քանակն է շատացել ու նաև բացի բարից ֆիթնես խումբ կա, ինչքան գիտեմ։ Կցանկանայի գրեթե 1 տարվա արդյունքները ամփոփենք այս պահին, ինչ հաջողություն իրադարձություններ կան, ինչ առաջընթաց է գրանցվել եւ արդյոք իրագործվել են սպասելիքները։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, արդեն գրեթե 1 տարի է, ինչ մենք մարզվում ենք։ Արդյունքներ բավականին եղել են։ Այն ժամանակ դեռ ունեի 1 խումբ, արդեն դարձել է 3 խումբ եւ բացի զումբայից ունեմ նաեւ ֆիթնես խումբ, որտեղ գալիս են ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են նվազեցնել քաշը, այլ գալիս են այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են հավաքել գեղեցիկ մկանային զանգված։ Եվ այո, կան բավականին լավ արդյունքներ այս 1 տարվա ընթացքում։ Գրանցվել են տարբեր արդյունքներ 12 մարզման ընթացքում եղել է այնպիսի մեկը, ով 1 ամսվա ընթացքում կորցրել է 25 կիլոգրամ, իսկ մինիմալ արդյունքները դա 1 ամսվա ընթացքում 5-6 կիլոգրամ, իհարկե դա կախված է մարդու օրգանիզմից եւ բացի այդ էլ ցանկանում եմ նշել, որ միայն մարզումները չեն կարող այդպիսի արդյունքների հանգեցնել, պետք է նաեւ հետեւել սննդակարգին, որովհետեւ լիարժեք լինենք առողջ եւ գեղեցիկ։ Դուք կանխեցիք իմ հարցը, ես ուզում եի նաեւ սննդակարգի մասին հարցնել քանի որ գիտենք, որ երկուսի մեկ տեղումը կարող է արդյունքների հասնել, եթե դու մեկ ժամ սպորտալիճում չարչարվես, բայց գնաս անառողջ սնունդ ուտես մարզվելուց հետո, իհարկե ոչ մի արդյունք էլ չի լինի։ Այո, նման դեպքում իհարկե արդյունք չի լինի պետք է երկուսը համատեղել եւ Այդ դեպքում արագ եւ կար ժամկետում շատ լավ արդյունքի կարելի է հասնել։ Ինչքան գիտեմ, դուք ինքներդ գրում եք սննդակարգ, հետևում եք։ Այո, իմ մտածումը անհատական է, չկան նմանատիպ սննդակարգեր, այսինքն լինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր նույն ձևով են սնվում, յուրաքանչյուրի սննդակարգը տարբերվում է։ Իհարկե, գալիս են ինձ մոտ, ես արդեն ծանոթանում եմ նրանց ասենք արդեն գիտեն նյութափոխանակությունը, մեկի մոտ արագ է, մեկի մոտ դանդաղ է եւ ըստ դրա որոշում ենք սննդակարգը։ Տարբերվում են նաեւ ովքեր ցանկանում են գեղեցիկ մկանային զանգված հավաքել, նրանց սննդակարգը լրիվ այլ է, իսկ միհարողներին այլ։ Ցանկանում եմ նաեւ նշել, որ նախատեսվում է massայական անվճար զոմբայի դասընթացներ, որոնք տեղի կունենան Վահրամ Փափազյանի անվան թատրոնի շենքի բակում շաբաթական երկու օր հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են լինել առողջ, զբաղվել սպորտով, սակայն չունեն այդպիսի ֆինանսական միջոցներ։ Այս դեպքում հնարավորություն է տրվում նրանց եւս անվճար մասնակցել այդ մարզումներին։ Բայց մարզվելու միայն ցանկությունը բնականաբար բավական չէ։ Պետք է, ինչպես հասկացա մեր նախնական զրույցում եւ իհարկե դա պարզ է, մեծ հա։ կամքի ուժ, համբերություն եւ արդյունքները հաջորդ հա։ օրը չեն գրանցվում բարձր աշխատանք է պետք։ <laughs> Մեծ աշխատանք է պետք, կամքի ուժը միանշանակ առաջնային է, եթե գալիս են Ինձ մոտ գալիս են այնպիսի մարդիկ, ովքեր արդեն այսպես տրամադրված, որ գալիս են նիհարելու համար։ Իհարկե, եթե չլինի կանքյուժը, ոչ մի բան չեն կարող հասնել։ Եթե կա կանքյուժ, մնացածը աստիճանաբար ստացվում է։ Եվ ինձ միշտ մի հարց է տանջում, ասենք, եթե եկան 3-4 ամիս, չգիտեմ, որ մի ժամանակ ընթացք, արդյունքները եղան, բայց այլևս այդ մարդը չի գալիս պարապելու, ինչպես պահել արդյունքը։ Այդպիսի խնդիր շատ է պատահում, եղել է այդպիսի մի հաճախորդ։ Եթե նրանք չեն գալիս, այսինքն դադարեցնում են մարզումները, գոնե պետք է տանը շաբաթական 2-ից 3 անգամ թե վարժությունների տեսքով, թե ուղակի գնան վազեն, ինչ որ մի բան պետք է անպայման անեն, որովհետև արդեն նրանց օրգանիզմը սովոր է, որ շաբաթը 3 անգամ նրանք գալիս են այստեղ ֆիզիկական ակտիվություն են ցուցաբերում եւ եւ հետո իհարկե եթե թողնեն այդ ամենը ոչ թե 5 կիլոգրամ գճաղանան այն ինչքան կորցրել են դրա երկու անգամ ավելին։ Խորհուրդ է տրվում գոնե դադարեցնելուց հետո, եթե էլ մարզումների չեն գալիս, իրենք տանը ինչ որ ձևով շարունակեն պարտադիր չէ այդքան ուժեղ ձևով, գոնե մինիմալ այնքան, որ նրանց օրգանիզմը չդադարի աշխատել։ Իրոք դժվար է, երբ ռիթմին սովոր է օրգանիզմը եւ պահանջ է զգում մի տեսակ։ Կարող են լինել հանգամանքներ, ժամանակի սողություն եւ այլն։ Պարզապես տանը ինչ որ բան անել։ Այո, որովհետեւ օրգանիզմը սթրեսի է ենթարկվում, իհարկե երկու դեպքերում էլ այդպես լինում է։ Լինում է նաև որ միանգամից գալիս են, շատ չաղ են լինում, այդ որ ես նշեցի 25 կիլոգրամ, այդ աղջիկը ընդհանրապես, ասենք սպորտով չէր զբաղվել ու միանգամից 25 կիլոգրամ որնի հարել էր, շատերը ասում են, «Ոայ, ոնց կարող է մի ամսում 25 կիլոգրամ», բայց այո, այդպիսի բան հնարավոր է։ Ճիշտ է, այդ օրգանիզմի համար մի քիչ սթրեսային է միանգամից այդքան, բայց դե նորմալ է, որ մարդ ընդհանրապես ֆիզիկապես ակտիվ չի ու միանգամից ու պետք է բայց պահել, կարևորը որ այդ ամենը պահեն ու չդադարեցնեն մարզը գործողությունները։ Իսկ ասենք ոչ միայն օրգանիզմ ընդհանրապես մկանների համար, ասենք 25 կիլո նիհարած մարդու թեկուզ մաշկի հետ խնդիրներ չեն առաջացնում։ Ոչ, կասեի ընդհակառակը, մենք այդ 25 կիլոգրամը կարողացանք շատ գրագետ ձևով քաշը նվազեցնել եւ միայն ճամպերը, այսինքն մկանային խմբերը շատ գեղեցիկ էին, որովհետեւ կան մարզման տեսակներ, մենք ճիշտ ձևով ենք այդ մարզումները կատարում Այդ իսկ պատճառով ամեն ինչ նորմալ է։ Փարքաստով արդյունքները, որ գրանցվում են արդեն, հասկանալի է, որ մի զգալի մասը կանանց ավելորդ քաշի ծնդակարգն է։ Այո։ Ինչ կարևոր սխալներ կարող եք նշել մեր կանանց սննդակ կարգի հետ կապված, որ համատարած անում են։ Ասեմ հիմա դա միանման սնունդն է, որ շատ եմ հանդիպել նման թե գրառումների եւ մարդկանց, որ խորհուրդ են տալիս, թե իրենք են այդ արմենին հետևում, ասենք 7 օր ուտում են միայն ձավարեղեն, դա լինի բնից, ոսկ, գրեչկա, կապ չունի, հետո 7 օր ուտում են միայն խնձոր կամ 2 օրը ջուր են միայն խմում, դա շատ սխալ է։ Միանման սնունդը իհարկե սխալ տոկալ է, պետք է մարդ ամեն ինչ օգտագործի, եւ սպիտակուց, եւ ճարպեր, եւ ածխաջրեր, սակայն ամեն ինչը իր տեղում, այսինքն առավոտյան, կեսօրին եւ երեկոյան։ Ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում օրեկան 5-ից 6 անգամ սնունդ ընդունել, բայց ոչ թե 5-6 անգամ նստել լավ ուտել, այլ 3 անգամ նորմալ սնվել, իսկ այն 3-ը արդեն ընթացքում, այսինքն ընդմիջման ձևով։ Դա կարող է ներխնձոր, գազանալու կանխել։ Այո, ոչ թե կոնկրետ այդպես, հա ու 6-ից հետո կրկին այդ նման հարցի շատ եմ հանդիպել, որ ասում են 6-ից հետո հաց չուտել, դա շատ սխալ է, 6-ից հետո պետք է ուտել, կարելի է անգամ ժամը 10-ին ուտել, միայն թե քնելուց 3 ժամ առաջ, որպեսզի օրգանիզմը հասնի այդ ամենը մարսել եւ չխանգարեն յուրափոխանակությունը։ Էլի բնականաբար ոչ շատ սնունդ, այո, թեթև սնունդ, դա կարող է լինել կեֆիր, մածուն կամ խնձոր, մի խոսքով բանջարեղեն։ Իսկ մրգեղենից խորուրդ չի տրվում քաղցր մրգեր, օրինակ բանանը, դեղձը, խաղողը, իհարկե 6-ից հետո դրանք չի կարելի օգտագործել։ Ցանկալի է որ չօգտագործեն։ Լարիսա, զումբա, պարի խումբն ու ֆիթնես խումբը բնականաբար տարբեր են։ Այո, Ինչպես եք համատեղում եւ ինչքանով է մեծ տարբերությունը ֆիզիկական ակտիվության։ Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ հիմնականում չաղ մարդկանց խորհուրդ է տրվում նախ կարդիո աշխատանքը, որովհետեւ նման դեպքերում նրանք խնդիր են ունենում սրտի հետ, եւ իհարկե կարդիո աշխատանքը լավացնում է այդ ամենը։ Դրա համար Zumba-ն հենց այդ մարդկանց համար է, այսինքն սկզբնական շրջանում գալիս են նվազեցնում են քաշը, դա կլինի թե 2 կիլոգրամ, թե 5 կիլոգրամ։ Իսկ ֆիթնեսը իհարկե նաեւ մկանային հա, մկանային զանգվածը ավելի է արագացնում, այսինքն եթե մենք սկսում ենք ծանր քաշերով աշխատել, արագացնում է նիհարելու process-ը, բայց կարդիոն ինձ թվում է ավելի ճիշտ է, բայց սկզբում նախ պետք է գան կարդիո, հետո անցնել մոտեցնել ֆիթնեսին։ Բայց նիահարների մոտ կարդիոն խորհուրդ չի տրվում կամ շատ քիչ, օրեկան 3-ից 4 րոպե, որովհետև նրանց մոտ պետք է արդեն մարզել կոնկրետ մկանային խմբերը, որպեսզի գեղեցիկ մկանային զանգված հավաքեն։ Լայսա բացի զումբա խմբից ֆիթնես մարզիչ լինելուց, դուք նաև հետաքրքրվում եք կինոյով ունել նույնիսկ արդեն սցենար։ Ես նոր եմ հայտնաբերել ձեզ որպես կինոյի հետ կապ ունեցող անձնավորություն եւ կխնդրեմ մի փոքր այդ մասին, ինչով է այդ աշխարհը ձեզ գրավել։ Ճիշտն ասած, դեռևս փոքրուց երազել եմ այդ ամենի մասին, սակայն երբևիցե չէի պատկերացնում, որ կհասնեմ նման հաջողությունների։ Փոքր ժամանակ երազում էի, որ մեծանամ, նկարահանվեմ ֆիլմերում, բայց երբեք չէի պատկերացնում, որ ինքս կարող եմ գրել ֆիլմ։ Ճիշտ Ճիշտն ասած, ես տատանվում էի մասնագիտության հարցում, դառնալ դերասանուհի, թե կինոռեժիսոր եւ ի վերջո որոշեցի դառնալ կինոռեժիսոր, որովհետեւ ես ինձ այդ բնակավարում ավելի վստահ, ավելի համարձակ եւ ավելի լավ եմ զգում։ Այստեղ ֆիլմ նկարահանելու գաղափարը 4 ամիս առաջ այդպես հայտնվեց իմ գլխում։ Ես նստեցի, մի քանի օրում գրեցի նախ ֆիլմի սյուժեն, հետո մշակեցի որպես սցենար, ու դրանից հետո սկսեցի հավաքել այնպիսի մարդկանց, ովքեր երազում են դառնալ դերասան կամ չգիտեմ ուղակի նկարահանվել։ Ես գիտեմ, թե դա ինձ ցանկություն է, որովհետև ես ինքս անցել եմ այդ ապրումների միջով, քանի որ այստեղ կինոմատոգրաֆիան այդքան էլ զարգացած չէ եւ մեր երիտասարդությունը չի կարողանում նկարահանվել եւ այլն եւ այսպես որոշեցի այնպիսի մի ֆիլմ, որ ընդգրկեմ միաժամանակ շատ երիտասարդների եւ իհարկե ֆիլմում նկարահանվելու է նաեւ նաև պրոֆեսիոնալ դերասանուհի գլխավոր դերում Հիմնականում ֆիլմը երիտասարդական դաստիարակչական ֆիլմ է լինելու։ Այսպես ես կուզենայի ասել, մենք ունենք շատ լավ նախադրյալներ, սակայն այդքան էլ միջոցներ չունենք պրոֆեսիոնալ ձևով մատուցել մեր հանդիսատեսին։ Իրոք գինոն շատ ֆինանսներ է պահանջում, այսպես ասենք։ Դրա համար ես չեմ ցանկանում իմ միջոցներով։ Ես իհարկե կարող եմ այդ մինիմալ որակը ապահովել, բայց ես ցանկանում եմ այդ ամենը բարձրորակ լինի։ Դրա համար էլ իմ նպատակն է հիմա գտնել այն մեկին, ով մեր կողքին կկանգնի, կաջակցի մեզ եւ մենք այդ ֆիլմը կկարողանանք մատուցել մեր հանդիսատեսին։ Հաջողություններ ուրեմն բոլոր բնակավարներում։ Շնորհակալություն։ Եվ հուսանվի օր էլ արդեն ֆիլմի հետ կապված ֆիլմի նկարահանումների ավարտի հետ կապված զրույց կունենանք եւ դա եւս կլինի այն նպատակներից մեկը, որին հասել եք։ Լավատեսություն, շարունակական, ինչպես հիմա եւ իհարկե շատ հաջողություններ հետագա ձեր քայլերում։ Շնորհակալություն։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեն։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիո լսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօր Սուրբ Իսահակ եւ Սուրբ Հովսեփ իշխանների, Սուրբ Սարգիս եւ Սուրբ Բագոս վկաների հիշատակության օրն է։ Այսօրը ծնվել են Բաղդասար դպիրը, հայ բանաստեղծ, երաժիշտ, գիտնական, հրատարակիչ, ազգային եւ կրթական լուսավորման շարժման գործիչ։ Ֆիլիպ Էդուարդ Անտոն ֆոն Լենարդը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում։ Չարլզ Ռենի Մակինտոշը, բրիտանացի գյուտարար, անջրաթափանց անձրևանոցների հեղինակ, ճարտարապետ, դիզայներ, պատկերազարդող։ Չարլզ Բարգլան, բրիտանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Կնուդ Ռասմուսենը, դանիացի ազգագրագետ, Գրենլանդիայի եւ Արկտիկական Ամերիկայի հետազոտող։ Ռոբերտ Մալիկենը, ամերիկացի քիմիկոս, պրոֆեսոր, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում։ Արկադի Արկանովը, ռուսաստանցի գրող, երգիծաբան, բժիշկ, դրամատուրգ, էսեագիր։ Սամվել Գասպարովը, ցակումով հայ, ռուսաստանցի կինոռեժիսոր։ Լիամ Նիսոնը, բրիտանացի դերասան։ Լսողներ Համո Սահյանի խոսքերով եզրափակենք Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Արքոթևերին, տար ինձ ժամանակ։ Ես իդ մնալուց շատ եմ վախենում։ Հուշերից որքան հեռու եմ կենում, մեկ է, կապում են թևերս նրանք։